Die brief aan Titus, Titus hoofstuk 1 Van Paulus, een dienaar van God en een apostel van Jesus Christus. Ek het die opdracht ontvang om die uitverkoornis van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die eeuwige lewe. God wat sy woord hou, het die eeuwige lewe lang gelede aan ons beloof. Paulus Nou het hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toe vertrou is deur God ons verlosser. Aan Titus, my eie kind in die geloof wat ons albei bely. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. 'n Ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag en opstand kom nie. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend en opvleiend nie, nie 'n dronkaard of 'n ruziemaker of 'n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Daar is baie veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie. En dit net om skaamteloos geld te maak. Een van hulle mense, hulle eie profeet het gesê: "Die kretensers is altyd leenaars, ongediertes, lui vrate." Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle streng te regwys sodat hulle gesond kan word in die geloof. Hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels en met die voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het nie. Vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deug vir geen goeie werk nie.